Gaur arte, familiari galdegiten zitzaion bere iritzia organo emaitzan, zenduaren autua ezelarik argi. Horendik aintzina, senidei galdegin gabe, kentzen eta erabiltzen lalko dira organo sanoak, biztanda, zenduak ezetz burubila adierazi ez baldin badu. Jakin behar da, denok emaile potentzialak garela, salbu, RNR edo frantziako ezeskoen erregistroan izena ematen badugu. Seetasunak, Alain Voban, adot irurogeit Avant, si vous voulez, on était tous plus ou moins potentiellement euh, donneurs. Si la famille n'était pas d'accord, le, défunt ne pouvait pas donner. À l'heure actuelle, le, le corps médical peut prélever directement les organes de ce patient décédé sans en demander l'avis la famille. Gobernuaren helburua emaitzen kopurua emendatzea eta transplantaren bea direnen zerrenda murriztea da. Pierre Lesbord, Bayonako ospitalean organoen transplanteaz arduratzen den medikua da, bere iduriko legedi berri horrek pertsonen autua bultatuko du. si les familles sont hésitantes, euh, le fait de rappeler la loi, le fait de rappeler que si la personne n'était pas opposée, le prélèvement peut avoir lieu, ça peut euh, rassurer les personnes et les faire penser qu'après tout, ne sont pas opposés et le défunt ne l'était peut-être pas. Organo emaile izateko buruboineko eriotza zendu behar da, jakinen 2006 amabost organo hartu alizan dituztela Baionako ospitalean, orotara berrogeita iru transplante albidetus Organo emaitzarako adotiturugaita lau elkartearen arabera, ez da esta baikoja aldaketa hori, bereziki etika eta moralaren aldetik. Alain Vauban. Disposer d'un corps qui appartient, j'allais dire, à une famille, sans demander l'avis de la famille, moi je suis pas trop pour non plus. Et je ne sais pas quelle serait votre réaction si vous avez quelqu'un de proche qui décède et que finalement ben, on prélève les, les organes sans rien vous dire. Orokorki, pertsonen euneko berrogoiak ez du organo emaitzarik egin nahi zendu orduko, baina dudarik ez egoteko familietan aipatzea gomendatzen dute medikuek.